Pa da pojmimo taj hadis, pa ćemo onda komentar hadisa, inšala. Od Usajna ibn Abdurrahmana je rekao Bio sam kod Sejda i pa je rekao Ko je od vas vidio zvijezdu koja je sinoć pala? Ja odgovorio sam, a zatim nastavio. Ja nisam bio na namazu, bila me zmija ujela. Šta su radio, Upitao. Pročio sam ruke, odgovorio sam. Šta te na to navelo? Upitao. Hadis koji nam je pripovjedao Šabi. Odgovorio sam. Šta vam je pripovjedao? Upitao. Pripovjedao nam je od Gureda ibn Sajba da je on rekao. Nema ruke osim za urok ili groznicu. Dobro je uradio onaj ko se držao onoga što je čuo, rekao. Međutim, pričao nam je Ibn Abbas prenoseći vjerovjesnika sallallahu alaihi wa sallam da je rekao. Kledočeni su mi prijašnji narodi, Vidio sam vjerovjesnika, a pa s njima bila grupa vjerovjesnika s kojim bi bio čovjek ili dva vjerovjesnika s kojim nije bio niko. Tada mi je pokazana velika masa ljudi. Pomislio sam da je to moj umet, rečeno mi je. Ovo je Musa i njegov narod, nego pogledaj ka horizontu. Pogledao sam i vidio veliku crninu. Rečeno mi je, ono je tvoj umet, a s njima je 70.000 oni koji će ući u dženet bez polaganja računa i bez kazni. Zatim je ustao i ušao u svoju kuću. Svijet je o tome i počeo pričati. Neki su rekli, možda su to oni koji su se družili sa Allahom poslanikom sallallahu alaihi Drugi su rekli, možda su to oni koji su se rodili islamu i Allahu nisu ništa pridruživali. I spomenuli su druge stvari. Potom im je izišao Allah poslanik sallallahu alaihi sallam i rekao, o čemu raspravljate? Oni su ga obavijestili, a zatim je on rekao, to su oni koji nisu tražili da mi se odučava, uči rukja, niti su pržili ruči metalom rane, niti su vjerovali u loše predzake. Oni su se na svog gospodara oslanjali. Tada je Ukaši kašidu Mihsan ustao i rekao, Dovi Allah da ja budem od njih. Ti si od njih, rekao. Potom je ustao drugi čovjek i rekao, Dovi Allah da me učini jednim od njih. Pretekao se u tom je kašidu odgovorio. Komentar ovog hadisa, znači hadis govori, osnov ovog hadisa, znači govori o skupini 70.000 koje će ući u dženet bez polaganja računa. Ima drugi stvari e, bitni spomenuti u hadisu. Pa ćemo spomenuti lagani komentar ovog hadisa. <clears throat> neke stvari jasne, neke manje jasne. E, hadis, znači, od Husajna ibn Abdur, Abdurrahmana Sulemija iz Kufe, e, Kufija, E, umro je 36, e, 136. E, godine, a imao 73 godine. Spominje ovdje, znači imena oni koji su spomenuti ovdje u rivajetu, hadisa, Sejid Međubeir, poznati imam faqih, imam, znači, imam misli se učenjak, bio je od najpoznatijih učenika Abdullah ibn Abbas radijallahu anhuma, Znači, e, također, e, njego, e, prenosio je hadise od Aiše i Ebu Musa el-Ešarija. S tim da su mi hadisi od Aiše i Ebu Musa el-Ešarija da su hadisi murseli. šta znači murseli? Šta znači da murseli? Šta? znači murseli znači nije, nisu... mursel hadis znači da se prenosi od ashaba, da ashab nije, da da, da se riječ pripisala shaba, a ne poslaniku sallallahu alaihi sallam. Meokuf je ona, znači to je riječi tabina, a ne riječi poslanika sallallahu alaihi sallam. Uh, uglavnom, uh, e, Sejid ibn Džubeir, on je iz Kufi, on je bio oslobođeni rob od e, Benu Eseda, plemena arapskog Benu Eseda. Ubijen je, kada je doveden pred Hadžađ ibn Jusufa, 95. godine pod Hidžri, nije, e, nije napunio, kaže, e, nije bio napunio 50 godina života. Vi znate, bio, znači, doveden pred Hadžađim Ljusfa kada se priključio e, grupi koja je izašla pod Hadžađim Ljusfa, koji je bio namjesnik, u Iraku, ispred Abdomelika ibn Mervana, pa je on izašao u pobuni u pobuni e, Huruđa, la Hakim, takozvani, izašao je pobuni ko, e, koji je vodio od Rahman ibn Ash'as i bilo sa njima skupina fakiha i učenjaka. Među njima bio Sidim Džubeir. E, a pogotovo je bio Hadžar ibn Yusuf ljubit na jer on je bio njega postavio kao kadiju jedno vrijeme. Pa je imao tu želju i namjeru i da bude ubijen pred njim pa ga je ubio, bio ubijen pred njim. I oni imaju neki događaj koji se spominje kako se desilo, na koji način, tako dalje, to nije potrebno, nije došlo vredosnim predajama, što je priča za sebe. <clears throat> A ono poznata priča da je, što je izgovorio uh, e, Sejid Džubeir, uh, e, ibn Jusuf i tako dalje. <clears throat> U hadisu, e, u hadisu je došlo, kaže, irtekajtu, tražio sam, uh, kajtu, odnosno, učio sam rukju, tako je, mislim, prevedeno. Uh, učio sam rukiju od onog što ovdje spomenute, znači da je bio u jedan od zmije ili od škorpiona. Jedno i drugo, e, moguće da se desilo, jedno i drugo, kad kaže, kad, u arabskom jeziku kaže i lud, e, ludirtu, znači odnosi se na ujed i škorpije i na, i na ujed zmije. Pa kaže ovdje u rivajetu je došlo, imamo rivajet u kojem je došlo ister kajtu, tražio sam da bi se uči rukja. A, ovaj, ovaj rivajet mu te lihe irte kajtu, znači učio sam rukju. Pa i ovdje je spomenuto u hadisu, <clears throat> a, spomenuto ovdje u hadisu, kaže la rukjete, spominje se hadis od Boredi ibn Husajba, la rukjete ila min ajnin evo, hume, nema rukje, osim od uroka i groznice. po tekstu hadisa, razumije, znači vanjsko, vanjsko značenje hadisa, znači nema, znači da se ne uči ruke osim ova dva slučaja. Mi znamo drugim vjerodostim hadisma da se ruke učila i zbog, i zbog sihra i, e, i zbog uroka i čak džinskog dodira u drugim hadisma potvrđeno. Onda kako se razumije ovaj hadis? Jel? U hadisu došlo to, to vam isto hadis, e, la, e, la salate ila bi fatih kitab, nema namaza osim sa fatihom, je tako? Imamo hadise, znači, e, tako imamo raznorazni hadise u kojima dođe, nema toga bez toga. I vanjsko značenje tog hadisa, znači, da, da se skraćuje samo na to što je spomenuto u hadisu, kao ovom ovdje. Nema rukije osim ova dva slučaja, za urok i za groznicu. <clears throat> A u stvari, Imamo drugi hadisa koji kazuje da, da ima ruke i za druge stvari. Kako onda razumijete hadis, kako da razumije tekst? E, ispravno ono što prenosi, e, kako to navodi učenjak Hatabi u tumačenju, da je ispravno značenje ovdje ovog, e, ovog hadisa, kao što imamo hadise raznorazne u oblastima, znači ne otvaramo tim, pošto la, la sebqa, hadis poznati, hadis vjerodostan, la sebha nema natječa, u kojem se ulaže ulog osim u tri stvari. Pa tu spominjete tri stvari. I ako se uzme, e, mi smo spominjali vjerojatno taj hadis, sjeća se jednom predavanju, ako uzme se vanjsko značenje hadisa, a neki su činjaci to uzeli, on ne dozvoljavanju ulaganje, e, dozvoljava ulaganje, ulaganje i metka u neko natjecanje, osim tri stvari koje spomenuti u hadisu. Dok, e, većina učenjaka kaže stvar ni značenje takvog hadisa, nego se misli Znači da nema boljeg i vrijednijeg i kvalitetnijeg i korisnijeg ulaganja osim te tri stvari. Kao i ovdje hadis. Znači ispravno značenje hadisa ovog ovdje. La ruke la min ajne hume. Nema ruke osim ruke koja se čini zbog uroka i zbog groznice. Znači da ne, kao što kaže Hatabi, la ruke ešfa wa aula. Nema, e, nema ruke koja je, znači, e, koja je preča koja je više korisna, e, koja, e, od ove koja se uči znači za, za, e, za urok i za groznicu. A ne misli se, a ne misli se znači da se negira, da se ne dozvoljava ruke za druge stvari. Znači nema korisnije i bolje ruke osim za ove stvari. Znači ako, je, ako nećemo ruke, ruka, što kaže, ako nećemo korista, korisna ove dvije stvari. To se želi reći. <clears throat> A kako to znamo? Zato znamo što u drugim hadisma došlo, da je poslanik sallallahu učio rukju, da je, da je govorio, posticao da se uči rukja, prema tome to ukazuje znači da, da se rukja ne skači samo na ovo ovdje. <clears throat> Dalje u nastavku hadisa kaže kad ahsene men inteha ila ma semja, kaže dobro uradio onaj koji završi na onome što je čuo. Kao što kaže komentator, komentator u knjigi na koju se knjigu mi vraćamo ovdje, kaže kaže u stvari, kaže ehade bima belagahu minel ilm, wa amila bihi, znači da uzme ono što me došlo od znanja i radi po tome. Kaže, faqad ahsana bi klafe men jamelu bi džahlin. I oni dobro radi u odnosu na ono ko radi na osnovu džahla neznanja. Znači radi, a svoj rad, svoje djelovanje nije, nije zasnovao na šerijaskim tekstovima. Kaže, au la jalemu, bima jalemu, ili kaže ne radi, ne radi na osnovu onog što zna fa innehu un athim, jer kaže on je grešnik i <clears throat> čini grije, pravi prekršaj. <clears throat> Odnosno kaže u ovom, ovom dijelu adisa je dokaz, kaže fihi fadiletu ilmi selef wa husni edebihim, kaže ovdje govori o vrijednosti znanja selefa. I zaista <clears throat> kad se govori o znanju Selefa, to je poznata rečenica koju činjaci govori da je znanje Selefa mislija Saba, Tabina, Tabi, te tih prvih generacija, da je njihovo znanje bilo ovaj, u jako malo riječi, znanje koje je sadržano u jako malo knjiga, riječi, e, za razliku od znanja Halefa, oni koji su došli poslije njih, koji su znanje ovaj, sakupili u raznorazne tomove, knjige, detalje, išli i tako dalje dok je kod Selefa znači znanje bilo eh, jezgrovito, skraćeno, eh, vraćeno na ono što je preneseno, što je Ester, što je preneseno ili od poslanika od Saba protumačila, tabina i svelo se na tome. I toga se, i, i, i, eh, u tome da se toga drži i da se na tome završi. <clears throat> Dalje u nasluku kaže, navode Abdullah ibn Abasa, radijallahu anhuma, a on je bio e, sin od, od vjerovjesnika sallallahu alaihi e, nama Abdullah Nabas, znači tim o njemu možemo držati predavanja, uglavnom ono što, e, što je najbitnije za njih spominju, da njemu poslanik sallallahu alaihi wasallam dovio onu poznatu dovu, Allahume faqihu fid din, Allahu moj, učini ga faqihom u vjeri, znači da razumije vjeru, wa alimhu ta'vil, i kaže, e, kao što došlo, znači ovo, ovo je došlo Buharija, na nekoliko mjesta u svome sahihu navodi ovu dovu koju je poslanik sam samo poučio svome Amidžiću. Kaže, alimhu tevil, pouči ga tevilu, tevil znači tumačenju Kur'ana. Tako da je Abdullah Nabas, naravno, dova poslanika sallam se uslišava, tako da je Abdullah Nabas sasvio dvije stvari, znači imao fik, fik u vjeri, i imao je e, imao veliko znanje i zato je nazvao e, Habrul Umme, odnosno jedan od najboljih tumača e, Kur'ana, Fesira. <clears throat> Umro je u Taifu 68. godine po Hidžri. <clears throat> Dalje je došlo u hadisu, kaže Oridat alejel umem, kaže pokazani su mi umeti narodi pokazano su umjetni narodi, a, imamo u rivajetu kod Tirmizija i kod Nesaja o, za ovaj isti hadis u rivajetu je spomenuto ene zalike kane lejleteli isra, da je to bilo da je to, kada je poslanik sada pokazani su drugi narodi, da je to bilo u noći Isra'a. Pa kaže Hafiz ibn Hajar, kaže ovo ukazuje, ovo je kaže dokaz onima koji smatraju da je da se Isra desio nekoliko puta. Znači ima tu mišljenje kod učenjaka da je Isra, opće poznate da je Isra Mirađ bili jednom, ali na osnovu mnoštva hadisa raznorazni e, e ono što je preneseno, e, ima skupina učenjaka koji smatrao da je Isra bio nekoliko puta. I kaže ovaj dio, ovaj dio hadisa ukazuje na to ukazuje na to, iako je ispravno da je, da je, taj, da je taj stav, da je Isra su bili više puta, da je to, da je to pogrešan stav. <clears throat> E, dalje u hadisu je došlo, znači spominju ovdje te bitne stvari, u biju u amahu ređul au ređulan, da će doći vjerovjesnik na sudnjem danu, da će sa njim biti jedan čovjek ili dva čovjeka. U biju u valise mahu da će doći vjerovjesnik, a da neće imati koga od sljedbenika. Ovaj dio hadisa je jako bitan, jako krupan. Iz kog razloga? Zato što mi danas imamo poznato ono optuživanje, da imamo ljudi udavi koji samo raščeruju, kaže, rastjeruju ljude, pravi i fitno i tako dalje. Što, a cilj ostvari šta? Da privučeš ljude, da imaš što veću masu od sebe. Što imaš veću masu od sebe, ti si bolji i kvalitetniji. Što je šerijski neispravno. Mnoštvo udavi, mnoštvo sljedbenika nije dokaz ispravnosti. A ovo je dokaz jak tome. E, zašto je ovo jako dokaz? Zamislite je dođe da sud, da, nema sljedbenika. E, znači, po našoj logici ispalo je znači da je bio tanak u davi, tako? Nije imao dobre metode, nije dobro znao raditi, nije dobro prozivao, nije bio mudar, nije znao ovo, nije znao ono i odbio sve ljude. Pa nikog nije mogao privući. Ili, govorimo, slično, slično razmišljanje. Pa po našoj nekoj logici ispadne tako, ne nema sumnje da on ispravno pozivo, jer Allah Žešanu taj koji ga usmjeravao i objavljivom vahim, vahim slavu, ali to od njegovog iskušenja. To je njegovo iskušenja i njegovog daveta, da će tako doći na sudnji dan. Što ne ukazuje da je bio neispravan, da, da nije imao dobre metode, u stvari da je trebao da se prilagođava ljudima, kako bi bilo što veće i mase i tako dalje, odnosno, kao što kaže e, Eh, Abdurrahman Hasan, komentator, eh, onaj komentar ovu, knjigu na koju se vraćamo, kaže fihi je red u ovom dijelu hadisa. Da će doći vjerovjesnik sa jednim čovjekom kao sljedbenikom, ovaj sa dva čovjeka, ovaj sa nijednim. Što govori o krupnoj stvari. Znači, nije ibret u tome koliko te ljudi slijedi i koliko si prihvaćen. Nego ibret u tome čemu, naravno, da, ne bude da toga. Ibret u tome koliko ispravno slijediš ono što je od vjeri. To koliko te ljudi slijedi, koliko ne slijedi, znači to ne dokazuje tvoju valjanost. Kaže, fihi red ala meni šteđe bil kethre. Kaže, u ovome je odgovor protiv onog ko dokazuje sa mnoštvom. Da je hajrijet u mnoštvu. Što nas ima više i, eh, i da je ibret u tome da smo samo zajedno. Pa makar bili zajedno na Bučku i Rišu i na Dalaletu. Bitno da nas je više. Što nije tačno. Allah Žešanu, Allah pomaže manji skupini, pomaga uvijek manji skupine. Odnosno, ako se mi vratimo na šarijeske tekstove, mi ćemo naći toliko je ajeta koji stvar govori suprotno. Vojn tutija eksera men fil ardi judi luke anse bilila. Ako budiš pokoran većini onima koji su na zemlji, oni će te odvratiti od Allahovog puta. Oma vajedna li ekserihim min ahd وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ Znači, ajte govorim da, da, da kaže, mi smo našli, mi, većina je oni koji su fasici. قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ Kaže, putuj po zemlji uh, i gledaj uh, i razmišljaj, gledaj jel, uh, kako su završili oni prije, kaže, većina njih su bili mušici. Uglavnom, kontekst toga, mnoštvo ajeta gdje uvijek navodi da je većina onih e, koji su na širku, koji su neposlušni, koji su na dalaletu, koji ne slijedi, koji, znači, e, uvijek je mnoštvo to u negativnom kontekstu. <clears throat> E, odnosno, govori o tome, znači, ti ajeti, nekoliko ajeta ima, da oni koji će biti spašeni, koji, će, koji su na uputi, koji su spašeni, da su oni, kao što kaže ovdje, eqallu qalil, da su oni, znači, ona je manja manjina. A šerijeski gledano kaže hum sevadul adam. Oni su oni, što došlo u hadisu sevadul adam, znači sevadul adam, znači e, sevad znači crno, adam većina. Većina onih. U umetu je rečeno da se treba držati džemata. Džemat je sevada, znači onaj koji je na haku, na istini, on je većina. On se smatra da je na uputi i on je većina, većina u smislu, uh, u smislu onog haka od istine što se slijedi u metu i što treba slijediti. Uh, kad kažu ovdje Adam, misli se većina, ne u smislu većina mnoštva, nego misli se uh, da su Adam veći kod Allaha Đelešanu. Da je njihov kadr kod Đelešanu veći, a ne da su oni mnoštvom veći. <clears throat> Uglavnom, znači, nema sumnje da, da ovaj ovaj hadis, dio, hadisa i mnoštvo kuranske ajte ukazuju, ukazuju ovoj, e, ovoj vrlo krupnoj stvari, bitnoj stvari da mnoštvo nije dokaz u šerijatu ispravnosti. Mnoštvo pogotovo među muslimanima. Ovdje govorimo među muslimanima. Znači, takvi primjera, kod, čak kroz historiju meta, znači, koliko hoćete primjera možete navesti gdje se desi da dođe situacije da manjina, oni koji budu, koji rade koji nešto radi, slijedi i e, tumači, da budu na haku, na istini, zato naravno što i podupiru širijski i da prevagnu oni da pobjedi. Znači, takvih primjera koliko hoćete, da, da, da ne odlutamo temi. Onda nam ovdje u hadisu dolazi ta, e, ta najbitnija stvar, a to je da je spomenuto ovdje u hadisu e, da će biti skupina kada je poslanik e, sallallahu rekao, e, kada je Allah šanu rekao, a poslanik sallallahu alejhi hadi umetuk, ovo je tvoj umet, kaže wa mahum une I kaže sa njima je 70 70.000 hiljada dženne džene bi ghairi hisab. Uče u džennet bez polaganja šuna vola adab i bez kazne. <clears throat> pa je otišao poslanik sallallahu alejhi pa su ashabi između se razgovarali ko bi Ko bi mogao biti od tih, koje osobine treba imati da bi da zaslužio da, da bude 80.000 oni koji će ući u dženet bez polaganja računa. Ovdje imamo jedan drugi rivajet kojeg bilježi imam Ahmed i Bejhaki u svojim hadijskim zbirkama od Ebu Hureyre u kojem je došlo eh, da je poslanik sallallahu alejhi ve rekao festedetu rabi fezadeni, pa sam tražio više od moga gospodara, pa mi je povećao. Šta ne traži više? Da bude veći broj 70.000. Znači, ne bude samo 70.000 koji će ući u džene bez polaga Kaže, pa mi je Allah Žešanu povećao ma kulli elfin seb'ine elf. Sa svaki, sa svi uh, e, kullu elfin, ma kulli elf seb'ine elf. Kaže, sa svakom hiljadom još 70.000. Koliko hoćete? Koji je to onda broj? Koji je to broj onda? 70 puta 70.000. Ja, koji je to broj? Da izračunajte. 40.000 plus 70.000. 4.900 milijuna. Hajde računajte pa ćemo poslije. Izračunajte. Kaže, sa svakom hiljadom još 70.000. Sa svakom hiljadom je 70 hiljada. A već smo rekli da ima 70, znači 70 hiljada će ući u džinnat. Bez polaga računa. 70, sa svaku, svakom hiljadom će još 70 hiljada izaći. Pa 7 puta 7, ja, ali oni nule treba da to je pojent. Dobro. Ovaj hadis, znači bilješ ga ima Mahmed i Bejheki. Možemo tu pauze sačunati. Ovaj, znači, hadis imam Ahmed i Bejheki Čeka, de polako da ćemo prvo da je hadis vjerodostojan. Da znači, kaže Hafiz ibn Hajar, kaže duhu džajid. Kaže, njegov sened, sened je dobar. Sened je dobar, a u stvari ima slabosti u hadisu. Znači, ima slabosti u hadisu, pa ga neki učenjaci dižu na stepen prihvatljivog na osnovu noštva rivajeta, ili na osnovu ravije koji, koji znači, nije na stepenu a, pouzanog ravije, nego stepenu dobrog ravije i tako dalje. Znači u hadisu ima slabosti, ali eto, Ibn Hađir ga ocjenio dobrim i drugi učenjaci mimo Ibn Hađir ga ocjenjuju prihvatljivim, vjerodostojnim. E, ali ima određene slabosti. E, oni koji smatraju da je slab, da, da je slab ovaj, kao dodatak, čim ga Buhari i Muslim nisu naveli svoja dva sahija, znači da je da, jer da su ga makar jedan od njih u dodatnim rivajetima spomenuli, znači dalo bi neku snagu, a pošto nisu, znači ukazuje tu na slabost i tako dalje. Uglavnom znači, imamo skupinu žaka koji, e, koji e, ovaj, ne prihvataju ovaj dodatak, znači ima raziljež oko toga oko prihvatljivosti ovog dodatka. <clears throat> E, onda dalje, znači, spominje ovdje ova najbitnija stvar, znači, nama je srž današnjeg ovog, predavanja vezano za u ovoj obla, u komentaru E, Kitabu Tevhida, da ovaj hadis protumačimo, a to je ovaj dio sa što je došao. I spominute su tu osobine tih ljudi koji će ući u dženet bez polaganja e, računa, među tih 70.000 koji će ući u dženet bez računa i koji neće biti kažnjeni. Spominute su ovdje, znači, te tri stvari. Tri stvari su u hadisu spominute. Kaže, e, humuladine la jesterkun, kaže, to su oni koji ne traži da im se uči rukja. Kaže, vola jektavun, vola e, jektavun, e, e, ovdje je prevedeno ne prži svoje rane, znači to je prije bilo tako, znači način ovaj, liječenja da se rane, da bi se zacijelile, uzme se, znači ugrije se željezo, pa se tako užareno stavi na ranu, ono sprži ranu i zacijeli se rana. Danas to zovu kausterizacija, tako nešto, ja mislim, ta riječ se Kauterizacija, tako uglavnom prženje rane, ili e, postoje arapska postavica ka ahiru deva kej, zadnji lijek je kej, odnosno ovo, znači, spaljivanje rane. To, znači, kad nemaš drugog lijeka nikako da, ti zacijeli rana, uzmaš na taj način i to, znači prije u ratu, kad, pogotovo kada nije bilo lijekova, nije bilo ljekara, na takav način su zacijeljivanje rane. <clears throat> Kaže, ovala je tatajerun, to je treća osobina. Znači, spomenut se dvije, ne traže suči ruke, a drugo ne traže se sprže rane, kauterizacija. I e, treći, e, volajte taj jerun, e, znači, nemaju te, ne pravi zlo na osnovu nekih predmeta, stvari i tako dalje. Ili, ili živi bića. Znači, nemaju, ne potpadaju pod zlo tako te taj najbolje prevodi kao zloslutnja. Ka, e, I onda je dodato četvrta stvar, kaže ala rabbihim je I na svoga gospodara se oslanjaju. Znači, to je, e, u tom hadisu spomenite osobine tih e, koji će ući u dženet bez polaganja računa. E sad nam ovdje dolazi, dolazi, otvara se ta tema tumačenja ovog ovdje. E, prije što vratim na to tumačenje, sam da završim e, do kraja ovaj hadis, e, ovdje znači, imamo u rivajetu kod muslima. Ovo je rivajet na lihi da spomenite ove četiri stvari sa ovaj kolom. U rivajetu kod muslima je došlo, kaže, wala kun. niti, kaže, uči rukiju. Znači, znači, imamo osnovno da rečeno, ne traže da se uči ruke. A imamo rivajetu kod wala kun ne traže da ne uči rukiju. Kao još jednu dodatnu osobinu. A onda dođe u Islam temije i kaže Hadih jade vahmun mine ravi. Ovaj dodatak, la jarkun, kaže to je greška od ravije. Ravi koji prenose, bilježi muslim svom sahiju. Ako bilježi muslim svom sahiju, znači ima muslim ga smatra da je vjerodostojan, tako? I uglavnom, ovaj, ovo je zanimljiva stvar, znači ovo, uglavnom mi studenti koji, odimo, koji smo učili kod selefijskih šehova, većina selefijskih šehova, uglavnom kad se danas to tumači jedni od drugih, uzimaju ovo kako je to protumači Ibn Tejmije, prenosi se dalje i uzima se da je ovaj dodatak da se ne prihvate odbacuje se jer je to greška. Dok ima manju skupinu i od muhadisa i od učenjaka koji kažu da ovaj dodatak, da nema slabosti. Da, znači ono ko se izdvojio od ravija s ovim, eh, s ovim dodatkom, po, pouzdan ravija, potpuno pouzdan, Sulejman, potpuno pouzdan ravija. Nema razlog što će biti slab. Što će biti slabost u tome. tako da imamo, znači, a e, sad imamo problem tu. Ako se ovo prihvati da je vjerodostojno, onda ispadne, ne treba ni učiti ruke. Ne sam tražiti da učiš ruke, ne treba ni učiti ruke. I zato to nije odgovaralo ovoj skupini učenjaka da se, ako se prihvati da je, da je vjerodostojno, onda totalno remeti tumačenje tumačenje ovog dijela hadisa u smislu da se misli na traženje učenja ispravne ruke. I tako se tumači. Ako kaže ne treba učiti rukiju, to je nedostatak te Ne, e, e, kad osoba traži da se uči rukija, tumači se da je nedostatak tevekula. Ako ti kažeš, ako prihvatiš ovaj dodatak hadisa, koji bilježi muslim svom sahiju, vola ko niti uči rukiju, gdje je sad tu tevekul? Kako ima veze vekula sa nedostatak vekula ako neko uči rukiju? Pomaže drugom učeći rukiju. Onda remeti tu onda po, po tom stavu učenjaka, znači e, ovaj, ovaj dodatak se ne može prihvatiti, nikako se ne slaže u tumačenju ove tri osobine. A da završimo komentar ovog hadisa pa ću se vratiti na razilaženje. Ovdje znači imamo jako, e, jako veliko, znači razilaženje kod toga. Znači nama, nama mi u praksi imamo oko ovdje tri osobine koje spomenuti, imamo dilemu kod toga da li je problem tražiti učiti ruke. Mi imamo to danas poznato, tako raširno. Rašidno to da, da jedan sada kaže da je bolje ne tražiti učinje ruki, jer time ako tražiš da neko uči rukiju, završio si sa ulazkom među oni 70.000 koji će ući bez polaganja računa. Poselam se s time. Izliječilo, te ne izliječilo. Nego šta je rješenje? Da ti on sam dođe i kaže, da ti uči. Kad to je rješenje. Tako. Ili nemoj nikako da ti uči. Oslon se nalažeš, ono liječi se sam. To, tako, tako kažu, tako tumač, tako se razumije. Znači, nemoj ti od sebe tražiti da se uči ruke. Ako bi ti neko učio sam od sebe rukiju, bez tvog traženja, nije problem. Vraćamo se na to razjašnjenje. E, e, ova, ova, ova mesela je jako bitna, zato što je raširena. Raširena u smislu, e, raširena je, ono baš što sam ja učio, raširena je bila u poimanju jednog tumačenja, a to je ovo na čemu je bio Šeslav bin Tebil i Muhammed Abdul Vehab i većina selefijske uleme, današnji savremena na tome znači da se uzima po tumačenju kako protumačio Šejh Islam Temije i Muhammed i bin Al-Qaim, mada Ibn qaim ima drugi stav, prenosi od njega drugi stav, u smislu, znači, da je, da je bolje, ako hoćeš da uđeš među 17.000 bez polaganja računa u džennet, nemoj tražiti da se uči rukja, ako imaš potrebu da se uči. Ni ona test rukja, ni provjeravanje, ni ovo, ni ono. To je opće rašireno poznato tumačenje ovog hadisa i oslanja se na ovaj hadis, naravno. I priliku komentara Kitabu Tevhida. Međutim, uglavnom prešućena je drugi stav učinjaka. I e, zato mi je cilj da njega spomenem jer je jako bitan. I za mene je bio otkriđe. Kad sam to, jer sam godinama učio ovako, jer e, mi smo često ovaj, studenti, bar trebali oni koji su studirati, da slušaju komentar Kitabu Tevhida, često odu kod raznih šejhova. Glavno se tumačilo po ovom standardnom kako tumačio Mohamed Abdel Vehabi i šejh Islam Temije. A onda dođeš do šeha i on kaže, ne, ovo je stav, kaže, slab jak slab stav, kaže. stav na čem su drugi, ti, ti, učenjaci ispravni ovo ovako, onako. I onda si ti šokiraš, čeka, aha, ima i drugi stav, pa tako dalje, i onda naučiš još nešto drugo. E, to sam ja prvi od, od, od, svog šeha Mensura Simarija koji je došao s tim drugim tumačima, tumačima pa sam onda to istražio u knjigama, našao u knjigama i detaljnije istražio i tako dalje. E, nastavak od izvraćamo se na to u nastavku eh, hadisa ovdje, znači komentaru, komentaru hadisa. Znači, iako je hadisu došlo, ovaj, bar oni uh, na ovaj način, iako je hadisu došlo da ne trebaš biti od onih koji traži da se uči ruke, a da bi ušao među 70.000, u tom razumijevanju, eh, kako, uh, kako skupina učinjaka tumači u smislu da je u pitanju ovdje osobina koje umanjuju telekul. A, kaže preneseno od poslanika sallallahu alejhi znači mnoštva hadisa u kojima je on a, posticao na na učenje ruke. Meni sta minkum en hauf, ali kad u hadijskoj bilježi muslim svojom sa onaj ko hoće da koristi svome bratu, neka mu koristi. Znači da on uči ruke. I zbog toga što sam temi je rekao, ovo što je došlo dodatak kod, kod muslima, la jerku, ne uči rukju, kaže, kosi se s ovim hadisom drugim, u kojem kaže poslanik sada, ko, hoće, ko hoće od vas da, da, pomogne svome bratu, eh, sa učenjem ruke, neka mu pomogne. Onda kaže tu kontradiktorna da vam postiče na to, a da vam ti ne bude e, razlog ulaska u dženet e, da učiš ruke. I zbog toga e, smatru da je ovo, da je to oprično se odbacuje da je tu ravija pogriješio. također u hadisu koji bilježi muslim u, drugom, hadisu, drugoga sahaba, la sebe ruka ma lem tekun širka, nema smitnju u rukjama, u koji nema širka, znači s time se dokazuje onaj poznat jedan od tri šartova učenja ruke, a to je da, da u sebi nema širka. Uh, uglavnom, pa su onda ovdje od uh, komentatori ovog hadisa kaže pravi razlika. Kakva je razlika između raki i musterki? Raki je onaj koji uči ruke, onaj koji traži da mu se uči ruke. Razlika u tome kaže što onaj koji traži da mu se uči ruke, Kaže, on se okreće, kaže, uve multefit ila gajri lahi bi kalbi. Kaže, okrenut je svojim srcem prema nekom drugom mimo Allaha Đelešanu. Tako on tumači. Kaže, wa raki muhsin. Onaj koji uči ruke on je onaj koji dobro čini, čini dobro djelo. Prema tome ne kaže, ne potpada i pod isti propis. Ovo je sve, znači, njihovo tumačenje da bi opravdalo ovo zašto treba odbiti ovaj dodatak od muslima la jerkun. Ne uči ruke. <clears throat> E, a kaže وَإِنَمَا الْمُرَادْ وَصْفُ سَبْعِينَ أَلْفِ kaže, a opis ovih 70.000 koji će ući u džene bez polaganja računa, kaže, bite mami tevaku, da imaju potpun tevaku na lađešanu. A onaj koji traži da mu se uči rukja, kaže, u- on je s- time sebi na, e, načeo, nakrnio, umanju tevekul. Kaže, a ovi koji će ući, uh, e, oni 70 koji, koji ući bez polaganja računa, kaže, kaže, la jes elune gajrehum en On ne traži od drugih da im se uči rukja. Vola je kaže, to, e, i kaže, niti traži da im se spaljuju rane. Jer u tom kaže nedostatak tevakula. Ka, e, a ovo, znači, ovo je jedno od tumačenja koji, koje se prenosi od Ibn Qajima. E, eh, oni su ovdje upali jedan problem sad. Koji problem? Dobro, ovo je rukja. I ovo je spaljivanje rane. Došlo u hadisu. A šta je sa liječenjem? Odiješ kod hećima, nešto ti bolest, bolite zub, stomak, ono i odiješ kod hećima. Jel tu se umanjuje tevakul? Po njihovom ne. Po njihovom ne. U tom je problem. Po njihovom ne. Kaže liječenje nema veze s ovim. Klasično drugo liječenje. Kako nema veze? Pa kaže nema veze. E, kaže, e, onda su oni onaj, e, do, došli sa tumačenjem da u stvari liječenje kod doktora, kod rečemo u drugim stvarima, mimo ovi, da to ne narušavate ovako. Oni tako tumače. Međutim, drugi druga skupina kaže, nama je to malo, malo šub, šuveli, šubheli, kao kaže. Kako, razlika ima, otići, boli te ovaj dio, boli onaj dio, ili otić ovaj, tražiš rukiju, ili, ili eh, paljivanje rana vid liječenje. Uglavnom, vraćamo se na tu temu pa ćemo govoriti o tome detaljnije. Znači, e, e, oni su morali, uh, skupina članaka koji su ovo protumačili, morali su sad tu da, da, da dođu s time, kako sad objasniti klasično traženje lijeka kod, kod doktora, kod ljekara i uklopiti u ovu svu priču. Uh, uglavnom, nastavku hadisa je došlo ovo vola jektevun, znači ne traži vola, ne uh, ne traži da im se učini taj kej, odnosno da se izvrši spaljivanje rana kada ima potreba za tim. Ili sad e, ulazi u tumačenje tu, kaže, u stvari predaju se, kaže, kaderu ili ne uživaju u tome, nego prepuste se, jel, prepuste se kaderu i tako dalje, izlože se belaju i e, uglavnom e, sad ovdje ima problem, znači ovdje sad Ibn Kajim je govorio u detaljima, znači imamo drugi hadisa koji govori o spaljivanju rana. Ima mnoštvo hadisa po tom pitanju. Eh, čak imam hadis u Buhari eh, u kojem, je došlo da je poslanik sada rekao, kaže, ako je, odnosno ako imamo nečemu lijeka, onda je u tri stvari. Ili lijeka u tri stvari. Kaže, šurbetu asl, eh, pijenje onaj meda, razmučenog s vodom, kaže, šartatul mihđem, a to je znači hi- rađenje hijjame i kaže okajetu nar. I kajetu nar, znači spaljivanje rane sa, sa vatrom, odnosno sa užarenim željezom. Kaže, wa ene enha ummeti anil kej. A kaže, ja zabranjujem svome umetu da čini spaljivanje rana. Uh, u rivajetu je došla, kaže, وَمَا uhibu en aktavi, kaže, a ja ne volim da se čini kej. I e, došlo je drugi rivajta u kojem je poslanica naređivao da se čini kej, da spaljivanje rana. E, on naređivao da se uradi dvojci ashaba, ovdje je došlo da ne voli, ovdje je došla zabrana. Kako su te hadise pomir sad? Pa kaže Ibn Qaim, kaže ova, ovi hadisi, mnogi hadisi koji spominje, kojima se spominje kej, jer je poslanica naredio u vredosnom hadisu koji bilježi, koji bilježi e, Buharija, da je naredio u e, Esad ibn Zurari da se njemu uradi kej. Naredio to ashabna. Eh, pa od Enesa radila ono došlo u hadisu, eh, pardon, ovaj kod Tirmizija od Enesa, a u Buhari je došlo od Enesa, kaže eh, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem da je urađen kej ovaj ovom jednom od ashaba koji je imao neku bolest, da, to džemp, to se pod na stomaku, jedna određena bolest, pa mu je urađen taj kej. Uglavnom došlo u hadisima da je poslanik na red, poslao čovjek ibn Kaba da se uradi kej jednom od ashaba. Glavno, znači, došlo u hadisma naredba, da je to radio, poslanik da je naredio, a ovamo kaže, ne voli to i zabranji. Pa kaže Ibn Kajim, kaže, iz ovog se razumije da imaju neke četiri vrste, kaže, imaju četiri vrste keja, spaljivanje rana. Ili četiri, na četiri načina se mogu razumjeti. Kaže, jedan je to da je poslanik sam to uradio. E, drugo je, kaže, došlo u hadisma da on to, da ne voli to da se radi. E, treće je, kaže, da je pohvalio oni koji ostave kej spaljivanje rana. I četvrto da je zabranio. Četiri stvar sve došlo u hadisma, dostojim hadisma. I kaže, Ibn taj kaže, wala ta'arude fima bejna. nema, kaže, nema kontradiktornosti između ovih četiri stvari. Čuj kako nema kontradiktornosti, pa onda on to pojasnio. Kaže, njegovo, to što je radio, poslanik sada kej, naredio da se radi i radio, kaže, to ukazuje da je dozvoljeno. Kaže što je došlo Adisu da ne voli i rekao poslanik da to ne voli, kaže ne ukazuje da je zabranjeno. Neko ne voli. Ne možeš znači ako nešto ne voliš da je zabranjeno. To što je pohvalio ono koji ostavi, kaže da je, e, to ukazuje da je preći i bolje da se ostavi A to kaže što je zabranio, je zabrana, kaže, kaže to je se bili lihtijarova karahije. To je kaže e, u, u smislu razumijevanja e, izbora ili pokuđenost. Najviše da se može reći da je pokuđena, a ne da je zabranjeno tema e, spaljivanja rane je duga tema, uglavnom bitno je da, da, znamo da ima mnoštvo drugih hadisa koji, e, koji govore o istoj temi. Dalje u hadisu došlo je je tetajerun i kaže nisu tra, te, činili tetajur, a to je zlo, činili zlo slutnju. Ovdje se, se vraća na tujur, na ptice. Jer su ljudi prije na osnovu ptica E, pravili zo slutnja, ako prođu ovako, poleti ovako, desit će se loša stvar, desit će se dobra stvar i na osnovu toga ostalo kao što mi danas, znači, e, nastala ta riječ, naziv te zloslutnje, te taj, mi danas imamo drugi naziv, vi znate prije, kao djeca sigurno, kad idete u školu, ako ideš ovim putem, dobit ćeš pecu, ako ideš drugim putem, dobit keca, ako bućeš ovu majicu ili ove patike, uvijek nešto se loše desi, ako bućeš neku drugu jaknu i patike, uvijek nešto učiteljica pohvali i dobiješ i tako dalje. I to je poznato, taj taj znači postoji ljudi, ljudi tome da vežu određeni događaje za određene oblačenje, e, kretanje određene ulicama, oblačenje, a u to ulazi i šta? Prelazak mačke preko puta, jel tako? I to ulazi, znači taj ulazi, prelazak mačke preko puta, u mene Ameđa krenuo, iz u nje, sa Njemačku krenuo svoje kuće i prešla mu mačka, čim je izašao iz avlije. Krenuo sa autom, izašla mačka, prešla preko puta. I on je otišao, do granice, tamo u Sloveniju, i otišao tam, zaboravio jedan papir, morao se vratiti. I on sam vratio, kaže, znao sam ja čim je mačka prešla da će biti belaja. Otišao do Slovenije i vratio se zbog te mačke. I ubijeđen je zaista da mačka, znači da je mačka ta koja pravi izoslutnju, koja pravi belaja, a u stvari on zaboravio papir, jel? Ko da je mačka znala da on zaboravio papir, da nije ponio papir. <clears throat> Vala rabihim je vekolun. I kaže, na raha se E, na Allaha se oslanjaju, kaže, a mi znamo da je te teovakulus nali sitkul il tiđaj lih, znači iskreno, e, iskreno oslanjanje i e, traženje utočišta kod Allaha Đelešanu. Znači, atimad bil oslanjanje srcem na Allaha Đelešanu. E, Ovdje sad znači nastaje e, taj problem e, razumijevanja, znači dolazi to razilaženje među, među učinjacima. Ako, naravno ovdje su bacili ovdje učinjaci kad pogotovo ovdje znači, autor uh, Abdurrahman Ali šeh, oni je protumačio ovdje, znači morali su sad ovdje da objasnite kako je to dozvoljeno obično kašno liječenje, a traženje da se uči rukja i e, spaljivanje rana nije potpuni tevakul. Pa su onda rekli, pa kažu, jel, kaže, nije, ovo ne ukazuje, kaže da je kaže da, da treba tražiti eh, esbabe, da, da će čini esbabi prilikom liječenja. I kad kaže, liječenje klačno obično ne narušava tevekul. Što kaže, jer imamo vjerodostojnih hadisma, da je poslanik sam rekao, manzel min da'in ila, eh, ila enzele lehu šifa. Allah nije spustio bolest, a da nije, da nije također spustio lijek. Alimehu mene, alimehu, džahilu men džahilu od znaga onaj ko zna, koga ne zna, ne zna, taj lijek znači. E, također mnoštvo hadisa je došlo da je, da, recimo da je jedan od ashab pitao Allahu poslanika, ja Rasulallah, te dava, kaže Allahu poslanik, ćemo se liječiti međusobno, jedni drugi, e, pa je on rekao, kaže, neam, ja ibad Allah, te davu, da, Allahu robi, liječite se, međusobno liječite se, tražite lijeka, fa, fa ine Allah, zaođe, lem lijeda, dajem ila vada Allahu šifak, Allah nije, znači nije dao da nije dao i njoj, za nju lijek. Uglavnom ti hadisi u tom kontekstu, osim, za jednu bolest, koja bolest nema lijeka, nema smrt, nema lijeka, odnosno nije smrt, nego starost, starost nema lijeka. Uglavnom, ovi hadisi, sad kako ispojiti s ovim ovdje? Ovaj, po drugoj skupini čaka kažem, ovo je, ovo je kaže, tekeluf. Znači, znači, je telef, znači izvještače. Znači, to je pokuša nešto da spojiš, što, što ne ide da spojiš. Otiš kod doktora radi zuba, radi stomaka, radi ovog, radi onog, ne gubiš tevekul, a otići radi spaljivanja rana i da se prouči ruka koji isto ruke, učenje ruke je liječenje, nije bade, učenje ruke je liječenje. E, otići zbog toga gubiš tabakul To je malo nespojivo, ali eto tako se tumači. E, uglavnom, oko, pa, i samo liječenje samo liječenje, oko liječenja, propisa liječenja učenjaci imaju, među učenjacima veliko razilaženje. Jedna skupina učenjaka smatra da je liječenje dozvoljeno. Druga e, smatra skupina učenjaka da je, e, da je dozvoljeno, ali je bolje da se ne traži lijek. Da se ne traži. E, treća skupina učenjaka da je stehav da se, da se liječimo, da tražimo lijek. I manja skupina učenjaka smatra da je vađib da se liječimo i to je najslabiji stav da je vađib. Znači čovjek ako neće da se liječi, da ispade da je griješan. E, ovo, znači, ovi ostali stavovi su poznati, čak Imam Ahmed je poznat njegov stav izabrao da je, da je, da je bolje i preći da ne tražiš lijeka. Bilo koje bolest da imaš, bolje i preći da ne tražiš lijeka. U nastavku hadisa je došlo, nastavku hadisa, znači da, da iznosimo ovdje stavove i drugih učenjaka, drugih mezija po pitanju liječenja, to je tema za sebe. E, u nastavku je došlo da u Kaše ibn Mehsan, e, poznati ashab, porijeklom od plemena Esedija, Eh, bio od, bio znači, od prvi, eh, prvi, eh, prvi muslimana koji su primili islam, da je bio jako lijepog izgleda. U Kaši ibn Mehsan je bio jako lijepog, jedan od najljepših ljudi od, među ashabima. Učinio je hidžu, prisustvovao je od bici na Bedru i u ostalim bitkama nakon, to, nakon toga i preselio je u uh, Kitali Ridde, odnosno u onoj bici sa Halibn Velidom, kada su se borili protiv Velida e, e, protiv Tuleihe, Esedija koji ga je lično ubio druge 12. godine po Hiži e, nakon što ga Tuleiha ubio nakon toga je Tuleha primio islam i borio se protiv, Perzijanaca na Kadisiji sa Sad ibn Vekasom E, što nije bitno sad za njih dalje. Uglavnom u hadisu do, zanimljiva stvar došla, da je, e, da je u Kaši ibn Mehsan rekao Allaho poslanik sam sada kaže dovija lašanu da, da mene učini od tih koji će ući među seneslja koji će ući u džene bez računa. Pa je, pa je poslanik sam sada dovio Uh, imamo rivajet, imamo rivajet kod Buharije da je rekao poslanik Sam, selem, ne u ovom rivajetu, u drugom rivajetu koji se izvodi Buhari da je rekao Allahumme dž'alhum minhum, Allahumme učini ga od njih dok ovim rivajetima, u ovom rivajetu Mutefek Alih nije to spomenuto. E, a onda nakon toga je ustao drugi čovjek i rekao, neki drugi čovjek rekao, odu Lahan jeđale minu učini, ali dobi Lašanu da učini imene jednim od njih, pa je poslanik sad odgovorio na jako lijep i e, mudar način, pa mu rekao, kaže, sebe je biha kaše. kaže, pretekao te u temu ukaše. Dok je, recimo, ovaj, logično bilo da odgovori, nekim drugim odgovorom. Tako to je ovaj, šu pretekao, Kod da sad ima tu natjecanja, kod da to mora jedan... Znači, to je e, jedan jako lijep i mudar, tako učinjaci kažu, jel? U tumačenju toga, što je rekao poslanik, pretekao te u tome, kaže. Zašto? Kaže, prvo jedno tumačenje osnovni, kaže, zato što ovaj drugi koji je pitao nije imao osobine sa kojima on lično zaslužuje da se dovi za njeg. Nije bio na stepenu u kaši. To je jedno, jedno znači. E, drugo značenje, ako bi se njemu odazvao i dovio za njeg, to je bio otvaranje puta da svi ostali da imene, da imene, da imene i tak sve redom. Jel? Da nije pojedinačno dovio onda za sve redom i gotovo. I da bi se zatvorio put toga, da svi traži da se dovi za njih, poslanik sam da bi zatvorio vrata tome, znači na ovaj način je odgovorio. Znači da zatvorio put tome da, e, da, da ljudi svi nakon toga traži. Pa je, pa je tu poslanik sallallahu potrebio E, e, e, me'arid, znači jedno takozvani način, znači da nešto kažeš indirektno, a da ukaže na ono značenje kojim, ti hoćeš da stavi do znanja nekoj osobi da, da prekine kod nečeg da nešto radi, to ukazuje na lijep, lijep ahlak, lijepo ponaša. Znači nije rekao, a gdje će ti ba, kako gdje ću ti ba, jo, ti ba, ti ovakav, nakao, od te pade na pamet. Znači, nije mu rekao, nije došao s nečim da, znači na lini način, znači on te pretekao, on je prvi rekao i kao, ko, da se ispade, ko je prvi rekao, on ulazi. Znači, ispade da je tako, a stvar nije to. Znači, time samo htjela zatvori vrata, da ne bi sad ispalo, aj, de meni dovi, de meni dovi, de meni dovi, da se time zatvori vrata. Da se vratimo na ovo glavno pitanje. Na tumačenje ovog, da li traženje učenje ruke umanjuje tevakul. Ovaj to je jedno od mišljenja, znači ovo mišljenje ovdje što smo spomenuli, eh, razumijevanje ovog hadisa – da je, da razumijevanje ovog hadisa, ovog troje što je spomenuto, da se ovdje misli na regularnu ispravnu rukiju. To je jedno tumačenje. Da ovo što se piše vola je starkun da je osobina ti koji će, osamnestlja koji će u džene bez polaganja računa, bez kazni, da je njihova osobina da ne traži da se ispravna rukja. Drugo tumačenje, i na tom stavu znači, da odmah spomenem, na tom stavu, znači ovo ovdje što smo spomenuli, koji, koji se klasično tumači, kad se tumači Kitabu Tevhid, na tom stavu inače Imam Ahmed, Hatabi, e, e, Qadi Iyad, Imam Nebevi, Ibn temi Ibn Qaim i ovi savremeni mnogi učenjaci. Oni kažu znači, da traženje, učenje ruki ove ispravne umanjuje tevekul. Druga skupina učenjaka i dokazuju s ovim hadisom. Kaže hadis ja sam ko dan druga skupina učenjaka i onda kaže još ima još, još jedan hadis uh, e, bilješ ga Tirmizi u svom džamiju u tom hadisu došao men ikteva a u isterka fakat berje mine tevaku kaže onaj kaže ko učini kej znači spaljivanje rani a u isterka traži da mu se uči ruke kaže fakat berje mine tevaku. kaže on je čist od tevakula daleko je od tevakula hadis jasan sam da znači da, da traženje učenje ruke u stvari umanjuje tevakul hadis e, ocijenili ga vjerodostojni Ibn Hibban i Hakim i Šejh Albani. I uzet ćemo reći hadis je vjerodostojan. A vi ćemo da možete drugačije tumačiti. Drugo tumačenje učenjaka. Oni kažu da traženje učenje ruke ne umanjuje tevekul i da nema smjetnje i da ovaj hadis što je došlo u njemu, da se ne misli, da je ispravno, da se tu ne misli na rukju, ispravnu šerijesku rukju. Čuj to, nego kako? Kaže, misli se na rukju koja šerijaski ne ispunjava šarte dozvoljene ruke. To kod nas znači u našem mjestu otići kod ovih džinhođa. Otići kod njih, tamo što traži imena, zapisuju zapise, ovo, ono što i ne uči. Uglavnom što ne, neispravan način e, čini rukju. Jer u arapskom jeziku se i rukja naziva i tim imenom. Znači, rukja koja nije ispravna, imamo ispravne ruke, neispravnu. Ruke koja ne ispunjava šarte, dozvoljene ruke i ona se zove rukja, samo što je neispravna. Pa kaže, ovdje su u Hadisu, nije mislio na ispravnu rukiju, nego na neispravnu rukiju. Šta je dokaz tome? Kaže, dokaz tome je, kaže što u nastavku ima vela je tetajerun. Tetajur, dokaz tome je, tetajur je zloslutnja. I to je za, za zloslutnja koja je zabranjena, drugim je to jasno ko dan. Zloslutnja je zabranjena. I ona zaista narušava, narušava jakidu i tevaku znači zloslutnja, da na osnovu e, predmeta živih ili neživih e, bića i tako dalje, da ti, da ti e, nešto računaš će biti u budućnosti, biti zlo ili dobro i tako dalje. Kad to se slaže s ovim ovamo, i slično je ovom ovamo vezano za, za rukiju, da se tu u stvari misli na, na ona rukija koja šerijski nije ispravna. Što? Što je tako tumači? Pa kad zato kaže što imamo toliko, toliko šerijski koji ukazuju da je poslanisano učio rukiju, on je rično učio ruke. U vjerodosnom hadisu. Učio ruke ashabu. Kojim ashabu učio ruke? ono što ga udari u prsa, dokada da ga smije i rukom. I to je dokada da se smije prilikom učenja i udar. Da ga udari rukom u prsa. Pa naredio, e, naredio džinu koji je u njemu da izađe iz njega. On lično učio ruke. naredio je Iši da njemu uči ruke. Da mu uči. Naredio je Iši da uči drugima ruke. Na, na drugima govorio da im se traži da uči ruke. Znači hadisa koliko hoćete. Toliko hadisa o svemu tome ima, da to, znači kod toga nije, i onda na kraju dođe da ti je, ako ti tražiš da se uči ruke, da, da su belaj. I da imaš kući među Znači, neka, ne spojivo to odgovor. Uglavnom, ta druga skupina učenjaka koji kažu da ovaj hadis se ne tumači uopšte tako, da se ne misli na ispravnu ruku, nego na neispravnu ruku, e, ta skupina, među njima velika skupina učenjaka. Među njima imam Taberi, Beđeri Taberi, Ibn Kutejbe, Ibn Abdul Bar, imam Kurtubi, e, drugi stav Ibn Kajima, e, Mazer učenjak, Davudi i tako dalje. Skupina učenjaka ima velik broj koji su na tom stavu između ostalih koji sam ja čuo u arapskom svijetu, to je Šej Mensur Simari, on kaže da, je, na čemu su oni, da, da, to, da, bi, da onaj koji razumije i, vrati se na dokaz kojim dokazuju da ne bi trebao imati dileme. Zašto? Pazite, jer u, kojem, u hadisma u, kojem je došlo, znači imamo jedan, dva, tri četiri pet e, šest sedam hadisa iz kojima se potvrđuje da je poslanik, na znači, sedam vjerodostojnih hadisa, da je poslanik se posticao i naređivao činjenje ruke, da je radio rukju, tražio i učio rukju, e, da je potvrdio onima koji su, koji su govorili ruki, pitali za i samo je rekao šartove koji trebaju biti, da sve to ukazuje stvar da je, da je, da je, da je u stvari nešto što je poželjno, što je šarijetsko uopće nije sporno. E, da nije sporno i da, se, da značenje ovdje koje je spomenuto da se ne misli na ispravnu rukiju. U svakom slučaju, znači, e, Allah zna najbolje, znači bitno je da znamo da imaju dva mišljenja, da to znači mesela nije tako crno-bijela Odnosno, ako mene lično pita će ispravniji ovaj stav, znači moj drugi činjaka, da se ne misli na neispravnu ruku, da se misli da ispravnu ruku. Da onaj koji traži da mu se uči ruke da, da, da time ne potpada pod one koji neće ući 70.000 70 kojima, koji, e, koji će ući bez polaganja računa, jer e, to da je poslanik sam sadem, e, ovaj, učio rukju, i da naređivao ljudima da traže da mu se uči ruke, kao što je u hadisu vjerodostojnom koji bilježi muslim u svojem sahiju, Znači, to ukazuje da je to da nešto poželjno. Ne može, kako će on narediti nešto što, na, što umanjuje telekom? A onda se ovo slaže s onim, ako je tebi dozvoljeno da ideš radi neke fizičke bolesti dekaru, pa logično da ide da tražiš evo da se uči rukja ili da se, da se spaljivanje rani, da i to ne narušava, da ne narušava i da je to postavlja pod isto bab liječenja, pod poglavlje liječenja. Liječenje i ovo i ono. Nijedno ne narušava, ako ne narušava ti tevekul da ti odeš da liječiš ranu bilo kako, bilo koje druge prirode, zašto bi ti te tevekul da odeš ti e, ljekaru da, da, da liječiš bolest, šta ja znam, ili psihičku ili fizičku, to ti narušava tevekul, a vam da tražiš ruku da narušava tevekul. To, to je nekako nespojivo to dvoje. Uglavnom, po ovom drugom stavu učenjaka, ovom mišljenju, e, onda se e, bolje razumije ovo poglavlje traženja liječenja jer je onda također došlo u širijeskim da, da je ono ili u najmanju ruku stehab eh, ili eh, poželjno ili dozvoljeno traženje liječenja i da je iz istog pogleda traženje učenje ruke i traženje liječenja. Uglavnom bitno da smo, da smo naznačili, spomenuli ovo drugo mišljenje na koje je eh, velika skupina učenjaka i znači pojenta je samo ovdje razumijevanje ovog hadisa. Da li ovo la jester kun, traženje učenje ruke, da li se misli na ispravnu ruku ili na ispravnu ruku? Znači oko toga, oni koji smatraju e, da, da se misli na ispravnu ruku, oni smatraju znači to da, da je bolje, ako, ako hoćeš da uđeš među sanesilja koji se uči ruka da, da ne traži se uči rukija, među da, koji će ući u ubeđenje bez polaga računa, a oni koji smatraju da, da, da se ovdje ne misli na ispravnu ruku, da se ovdje ne misli ovaj e, da se ne misli na ispravnu ruku oni tumače znači da ovaj hadis ne ukazuje na pokuđenost i na to da, da čovjeku narušava da mu manjuje tevekul ako traži da mu sluči ruke a sve ovo podupire šta rivajetu muslimi što smo ga spomenuli wala koji je vjerodostojan po vanjskom značenju koga, koga prenosi ravije nema razloga da se odbije taj dio hadisa e, la, la kažem to je ona četvrta osobina koja je spomenuta u muslimu a to je ne, traži ne uči rukju. Ovo je jedno ne traži da se uči ruke, a drugo ne uči rukju. Kako se slaže s ovim drugim mišljenjem? Zato što se tu misli na neispravnu rukju. Niti traži da se uči neispravna rukja, niti uči neispravnu rukju. I to se slaže. Znači, tad ima smisla. To tumačenje, taj dio hadisa podupire ovo mišljenje drugo. I zaista, znači, a, a, ako on vjerodostojan, a jes vjerodostojan, bilježi ga muslim, drugi hadisi ga privati vjerodostojnim, Znači, on podupire ovo drugo mišljenje da su stvari misli na, da je hadis govori o onim koji na, na, na šalabajzerski način, na neispravan način uči ruke. Smanik Allahume vehamti kašhadu ila taj sakvir ve tu budik. Da napravimo pauzu pa da idemo dalje. Pauza. Andalusam. Andalusam. Andalusam.